Sura 81 At-Takvir Prestanak sjaja Meka 29 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha milostivog samilosnog Ida šamsu kuvirat Kada sunce sjaj izgubi Wa idan i kada zvijezde popadaju i kada se planine pokrenu i kada ste one kamile bez pastira ostanu i kada se divlje životinje saberu i kada se mora vatrom napune I kada se duše sa tijelima spare I kada živa sahranjena djevojčica bude upitana Zbog kakve krivice je umorena. I kada se listovi razdijele. I kada se nebo ukloni. I kada se džahennem raspali. I kada se džennet približi, svako će saznati ono što je pripremio. I kunem se zvijezdama koje se skrivaju, koje se kreću i iz vida gube i noći kad ona veo diže والصبح إذا تنفس i zorom kada diše إنه لقول رسول كريم Kur'an je zaista kazivanje izaslanika plemenitog ذي قوة عند ذي العرش مكين moćnog od gospodara svemira cijenjenog. Kome se drugi podčinjavaju, tamo pouzdanog. A drug vaš nije lud. On ga je na obzorju jasnom vidio. I kada je u pitanju objava, on nije škrt. I Kur'an nije prokletog šeitana govor. Pa kuda onda idete? In huwa illa zikrun lil alamin. Kur'an je samo pouka svijetovima. Liman sha'a minkum an yastaqim. Onome od vas koji hoće da je na pravome putu وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين a vi ne možete ništa htjeti ako to Allah gospodar svjetova neće